Vjernici, u ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što žele, vjernici će postići. Oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju osim od žena svojih ili oni koje su u posjedu njihovu. Oni doista prijekor ne zaslužuju. A oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju. I koji o povjerenim im amanetima i obavezama svojim brigu brinu. I koji molitve svoje na vrijeme obavljaju. Oni su dostojni nasljednici koji će džennet naslijediti. Oni će u njemu vječno boraviti. Mi smo zaista čovjeka od biti zemlje stvorili. Zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruškom učinili. Zatim od ugruška grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli i poslije ga kao drugo stvorenje oživljujemo. Pa neka je uzvišen Allah, najljepši stvoritelj. Vi ćete poslije toga pomrijeti, zatim ćete na onom svijetu oživljeni biti. Mi smo sedam nebesa iznad vas stvorili i mi bdijemo nad onim što smo stvorili. Mi s neba smjerom kišu spuštamo, i u zemlji je zadržavamo, a kadri smo i da je odvedemo. I pomoću nje bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. I drvo koje na sina iz kojoj gori raste, koje Zeitin daje i začine onima koji jedu. I stoka vam je pouka, mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite i na njima i na lađama se vozite. Mi smo poslali nuha narodu njegovu i on je govorio O narode moj, Allahu se samo klanjajte. Vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? ali su glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali govorile Ovo je čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao. Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. On je lud čovjek, pa pustite ga neko vrijeme. Gospodaru moj, reče on, pomozi mi. Oni me u lažu tjeruju i mi im objavismo gradi lađu pod našom pažnjom i prema našem nadahnuću. Pa kad zapovjed naša dođe i voda na površinu zemlje izbije, ti u nju ukrcaj od svake vrste popa, mužjaka i ženku i čeljad svoju, ali ne one o kojima je već sud donesen i ne obrećaj mi se za nevjernike jer će doista biti potopljeni. Pa kad se smještiš u lađu, ti i oni koji su uz tebe reci hvala Allahu koji nas je spasio naroda koji ne vjeruje. I reci, gospodaru moj, iskrcaj me na blagoslovljeno mjesto, ti to najbolje umiješ. U tome su zaista pouke, a mi smo doista stavljali na kušnju. Poslije njih smo druga pokoljenja stvarali, i jednog između njih bismo im kao poslanika poslali. Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali bi glavešine naroda njegova koji nisu vjerovali, koji su poricali da će na onom svijetu biti oživljeni i kojima smo dali da u životu na ovom svijetu raskošno žive, govorili On je čovjek kao i vi, jede ono što i vi jedete i pije ono što i vi pijete. I ako se budete pokoravali čovjeku kao što ste vi, sigurno ćete biti izgubljeni. Zar vama onda prijeti da ćete, pošto pomrete, i zemlja i kosti postanete, doista oživljeni biti? Daleko je, daleko ono čime vam se prijeti. Postoji samo život na ovom svijetu, mi živimo i umiremo, a oživljeni nećemo biti. On je čovjek koji o Allahu iznosi laži i mi mu ne vjerujemo. Gospodaru moj, zamolio bi on, pomozi mi, oni me ulažu, tjeruju. Uskoro će se oni pokajati, odgovorio bi on. I zasluženo bi pogodio strašan glas i mi bismo ih, kao što je nanos riječni učinili, stradao bi narod nasilnički. A zatim bismo poslije njih druga pokoljenja stvarali, ni jedan narod ne može ni ubrzati, ni usporiti vrijeme propasti svoje. I poslanike, jedne za drugim slali. Kad god bi jednom narodu došao njegov poslanik, u laž bi ga utjerivali. I mi smo ih zato jedne drugima smjenjivali i samo u pričama o njima pomen sačuvali. Daleko bili ljudi koji nisu vjerovali. Poslije smo poslali Musa i brata mu Haruna sa znamenjima našim, i dokazom očiglednim, faraonu i glavešinama njegovim, ali su se oni uzoholili, bili su to ljudi nad meni. Zar da povjerujemo dvojici ljudi koji su isti kao i mi, a narod njihov roblje naše, govorili su. I njih dvojicu su lažljivcima proglasili, pa su zato uništeni bili. Musa smo onda knjigu dali, da bi sinovi Israilovi pravim putem išli i sina Merjemina i majku njegovu smo znakom učinili. Mi smo njih na jednoj visoravni sa tekućom vodom nastanili. O poslanici, dozvoljenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite, jer ja dobro znam što vi radite. Ova vaša vjera jedina je prava vjera, a ja sam gospodar vaš, pa me se pričuvajte a oni su se u pitanjima vjere svoje podijelili na skupine. Svaka stranka radosna onim što ispovjeda. Zato ostavi ove u zabludi njihovo još neko vrijeme. Misle li oni, kad ih i metkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo, nikako, ali oni ne opažaju. Oni koji iz bojazni prema gospodaru svome strahuju i oni koji u dokaze gospodara svoga vjeruju, i oni koji druge gospodaru svome ravnim ne smatraju i oni koji od onoga što im se daje udjeljuju i čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome gospodaru oni hitaju da čine dobra djela i radi njih druge pretiču. Mi nikoga ne opterećujemo preko njegovih mogućnosti. U nas je knjiga koja istinu govori i nikome se nepravda neće učiniti, ali Srca nevjernika su prema ovom sasvim ravnodušna, a pored toga i ružna djela stalno čine. A kad smo na muke stavili one, među njima koji su raskošnim životom živjeli, oni su odmah zapomagali. Sada ne zapomažite, mi vam nećemo pomoć ukazati. Vama su ajeti moji kazivani, ali vi ste uzmicali, dičeći se hramom i sjeleći, vi ste ružne riječi govorili, Zašto oni o Kur'anu ne razmisle? Zar im dolazi nešto što nije dolazilo njihovim precima davnim? Ili oni ne poznaju poslanika svoga, pa ga zato poriču? Hoće li oni reći da je on lud? Međutim, on im istinu donosi, ali većina njih prezire istinu. Da se Allah za prohtjevima njihovim povodi, sigurno bi nestalo poletka na nebesima i zemlji i u onom što je na njima. Mi smo im dali Kur'an, slavu njihovu, ali oni za slavu svoju nehaju. Ili od njih tražiš nagradu, ta nagrada gospodara tvoga bolja je. On najbolje nagrađuje. Ti njih pozivaš na pravi put, ali oni koji u onaj svijet neće da vjeruju s pravog puta, doista skreću. I kad bismo im se smilovali i nevolje ih oslobodili, opet bi oni u zabludi svojo jednako lutali. Mi smo ih na muke stavljali, ali se oni gospodaru nisu pokorili, niti su molitve upućivali. Tek kad im kapiju teške patnje otvorimo, oni će nadu izgubiti i u očajanje zapasti. On vam daje sluh i vid i pameti, a kako malo vi zahvaljujete? On vas na zemlji stvara i pred njim ćete se sakupiti. On život i smrt daje i samo od njega zavisi izmjena noći i dana. Pa zašto ne shvatite? Ali oni govore kao što su govorili oni i prije njih. Govorili su, zar kad pomremo i kad prah i kosti postanemo, zar ćemo zaista biti oživljeni? I nama, i još davno predsima našim time se prijetilo. Ali to su samo izmišljotine naroda drevnih. Upitaj, čija je zemlja i sve ono što je na njoj, znate li? Allahova, odgovorit će. A ti reci, pa zašto onda ne dođete sebi? Upitaj, ko je gospodar sedam nebesa i ko je gospodar arša veličanstvenog? Allah, odgovorit će. A ti reci, pa zašto se onda ne bojite? Upitaj, u čijoj je ruci vlast nad svim i ko uzima u zaštitu i od koga niko ne može zaštićen biti, znate li? Od Allaha, odgovorit će, a ti reci, pa zašto onda dopuštate da budete zavedeni? Da, mi im istinu donosimo, a oni su zaista lažljivci. Allah nije uzeo sebi sina i s njim nema drugog Boga. Inače, svaki bi Bog s onim što je stvorio radio što bi htio i jedan drugog bi pobjeđivao. Hvalje neka je Allah koji je daleko od onoga što oni iznose, koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet. I on je vrlo visoko iznad onih koji njemu ravnim smatraju. Reci, gospodaru moj, ako hoćeš da mi pokažeš ono čime se njima prijeti, onda me, gospodaru moj, ne ostavi s narodom nevjerničkim, a mi zaista možemo da ti pokažemo ono čime im prijetimo, ti lijepim zlo uzvrati, mi dobro znamo šta oni iznose i reci, tebi se ja, gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šeitanskih i tebi se, gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš. Kad nekom od njih smrt dođe, on uzvikne, gospodaru moj, povrati me, da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio, nikada. To su riječi koje će on uzalud govoriti, pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti. Pa kad se u rog puhne, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni druge neće ništa pitati.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 Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, nema drugog Boga osim njega, gospodara, arša veličanstvenog. A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakva dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići i reci, gospodaru moj, oprosti i smiluj se, ti si najmilostiviji. Svjetlost. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Objavljujemo suru i njezine propise činimo obaveznim u njoj objavljujemo jasne dokaze da biste pouku primili. Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara bića svakog od njih. I neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete. I neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje. Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom. A bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu. To je zabranjeno vjernicima. One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, sa osamdeset udara bića izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte. To su nečasni ljudi osim oni koji se poslije toga pokaju i poprave, jer je Allah prašta i samilostan je. A oni koji okrive svoje žene, a ne budu imali drugih svjedoka, nego su samo oni svjedoci, potvrdit će svoje svjedočenje zakletvom Allahom i to četiri puta da zaista govori istinu. A peti put da ga pogodi Allahovo prokletstvo ako laži a ona će kazne biti pošteđena ako se četiri puta Allahom zakone da on doista laže, a peti put da je stigne Allahova sržba ako on govori istinu, a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah ne prima pokajanje i da mu nije. Među vama je bilo oni koji su iznosili potvoru, vi ne smatrajte to nekim zlom po vas. Ne, to je dobro po vas. Svaki od njih bit će kažnjen prema grijehu koji je zaslužio, a onoga od njih koji je to najviše činio čeka patnja velika. Zašto? Čim se to čuli? Nisu vjernici i vjernice jedni od drugima dobro pomislili i rekli ovo je očita potvora. Zašto nisu četvoricu svjedoka doveli a pošto svjedoke nisu doveli, oni su onda kod Allaha lažljivci. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i na ovom i na onom svijetu, već bi vas stigla teška kazna zbog onoga u što ste se upustili. Kad ste to jezicima svojim prepričavati stali i kad ste na sva usta govorili ono o čemu niste ništa znali, vi ste to sitnicom smatrali, ali je ono Allahu krupno. Zašto niste? Čim ste to čuli, rekli. je nam da o tome govorimo. Hvalje neka si ti. To je velika potvora. Allah vam naređuje da više nikad tako nešto ne ponovite, ako ste vjernici. I Allah vam propise objašnjava, Allah sve zna i mudar je. One koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine, čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu. Allah sve zna, a vi ne znate. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove i da Allah nije blag i milostiv. O vjernici, ne idite šeitanovim stopama. Onoga ako bude išao šeitanovim stopama, on će na razvrat i odvratna djela navoditi a da nije Allahove dobrote prema vama i milosti njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio, ali Allah čisti onoga koga on hoće. Allah sve čuje i sve zna. Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili. Neka im oproste i ne zamjere. Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti, Allah prašta i samilostan Oni koji objede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu, njih čeka patnja nesnosna na dan kada protiv njih budu usvjedočili jezici njihovi i ruke njihove i noge njihove za ono što su radili. Tog dana Allah će ih kazniti kaznom koju su zaslužili i oni će saznati da je Allah doista oličena istina. Nevaljale žene su za muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene. Čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene. Oni nisu krivi za ono što o njima govore, njih čeka oprost i veliko obilje. O vjernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok kućane ne pozdravite, to vam je bolje, poučite se. A ako u njima nikoga ne nađete, ne ulazite u njih dok vam se ne dopusti. A ako vam se rekne vratite se, vi se vratite, bolje vam je. Allah zna ono što radite. Nije vam grije da ulazite u nenastanjene zgrade u kojima se nalaze stvari vaše. Allah zna ono što javno pokazujete i ono što krijete. Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah uistinu zna što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvoli da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje. I neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima. To mogu samo muževima svojim ili očevima svojim, ili očevima muževa svoji ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim ili robinjama svojim ili muškarcima kojima nisu potrebne žene ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju i svi se Allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite udavajte neudate i ženite neoženjene i čestite robove i robinje svoje, ako su siromašni. Allah će im iz obilja svoga dati. Allah je neizmjerno dobar i sve zna. I neka se suzdrže oni koji nemaju mogućnosti da se ožene, dok im Allah iz obilja svoga ne pomogne. A s onima u posjedu vašim koji žele da se otkupe, ako su u stanju da to učine, o otkupu se dogovorite i dajte im nešto od imetka koji je Allah vama dao. I ne nagonite robinje svoje da se bludom bave, a one žele da budu učestite, da biste stekli prolazna dobra ovoga svijeta. A ako ih neko na to prisili, Allah će im, zato što su bile primorane, oprostiti i prema njima milosti biti. Mi vam objavljujemo jasne ajete, i primjere iz života onih koji su prije vas bili i nestali i pouku onima koji se budu Allaha bojali. Allah je izvor svjetlosti nebesa i zemlje. Primjer svjetlosti njegove je udobina u zidu u kojoj je svjetiljka. Svjetiljka je u kandilju, a kandilj je kao zvijezda blistava koja se užiže blagoslovljenim drvetom maslinovim, ni istočnim oče. Allah navodi primjere ljudima Allah sve dobro zna. U džamijama koje se voljom njegovom podižu i u kojima se spominje njegovo ime, hvale njega ujutro i naveče. Ljudi koje kupovina i prodaja ne ometaju da Allaha spominju i koji molitvu obavljaju i milostinju udjeljuju i koji strepe od dana u kom će srca i pogledi biti uznemireni da bi ih Allah lijepom nagradom za djela njihova nagradio i da bi imo dobrote svoje i više dao. Allah daje kome hoće bez računa. A djela nevjernika su kao varka u ravnici u kojoj žedan vidi vodu, ali kad do tog mjesta dođe, ništa ne nađe. A zateći će da ga čeka krajnjega Allahova kazna i on će mu potpuno isplatiti račun njegov jer Allah veoma brzo obračunava. Ili su kao tmine nad dubokim morem koje prekrivaju talasi sve jedan za drugim, iznad kojih su oblaci sve tmine jedne iznad drugih. Prst se okom ne vidi, a onaj kome Allah ne da svjetlo, neće svjetla ni imati. Zar ne znaš da Allaha hvale svi koji su na nebesima i na zemlji, a i ptice širenjem krila svojih? Svi znaju kako će mu se moliti i kako će ga hvaliti. Allah dobro zna ono što oni rade. Samo je Allahova vlast na nebesima i na zemlji i Allahu se sve vraća. Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne na drugima gomila, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada. On s neba iz oblaka veličine brda spušta grad, a njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi, bljesak munje njegove gotovo da oduzme vid. On čini da noć i dan na izmjenice nastupaju i u tome je doista pouka za one koji pamet imaju. Allah sve životinje stvara od vode, neke od njih na trbuhu puze, neke idu na dvije noge, a neke opet hode na četiri. Allah stvara što hoće jer Allah sve može. Mi objavljujemo ajete jasne, a Allah ukazuje na pravi put onome kome on hoće. A licemjeri govore, mi vjerujemo u Allaha i poslanika i pokoravamo se. Zatim neki od njih glave okreću, nisu oni vjernici. Kad budu pozvani Allahu i poslaniku njegovu, da im on presudi, neki od njih odjednom leđa okrenu samo ako znaju da je pravda na njihovoj strani, dolaze mu poslušno. Da li su im srca bolesna ili sumnjaju ili strahuju da će Allah i poslanik njegov prema njima nepravedno postupiti, ni jedno, nego žele da drugima nepravdu učine. Kad se vjernici Allahu i poslaniku njegovu pozovu, da im on presudi, samo reknu, slušamo i pokoravamo se. Oni će uspjeti, oni koji se Allahu i poslaniku njegovu budu pokoravali, koji se Allaha budu bojali i koji od njega budu strahovali, oni će postići ono što budu željeli. Licemjeri se zaklinju Allahom, najtežom zakljetvom, da će sigurno ići u boj ako im ti narediš. Reci, ne zaklinite se, zna se što se od vas traži. Allah dobro zna ono što vi radite. Reci, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se poslaniku. A ako ne htjednete, on je dužan da radi ono što se njemu naređuje, a vi ste dužni da radite ono što se vama naređuje. Pa ako mu budete poslušni, bit ćete na pravom putu, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Allah obećava da će one među vama, koji budu vjerovali i dobra djela činili, sigurno namjesnicima na zemlji postaviti kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu čvrstiti, onu koju im on želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti. Oni će se samo meni klanjati i neće druge meni ravnim smatrati, a oni koji poslije toga budu nezahvalni, oni su pravi griješnici. A vi molitvu obavljajte i zeka dajte i poslaniku poslušni budite, da bi vam se ukazala milost. Nikako ne misli da će nevjernici umaći njemu na zemlji. Njihovo boravište bit će vatra, a ona je zaista grozno prebivalište. O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraše dopuštenje da vam uđu oni koji su u posjedu vašem i oni koji još nisu polno zreli. Prije jutarnje molitve i kada u podne odložite odjeću svoju, i poslije obavljanja noćne molitve. To su tri doba kada niste obučeni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, da vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise, a Allah sve zna i mudar je. A kada djeca vaša dostignu polnu zrelost, neka onda uvijek traži dopuštenje za ulazak, kao što su tražili dopuštenje oni stariji od njih. Tako vam Allah objašnjava propise svoje, a Allah sve zna i mudar je. A starim ženama koje ne žude više za udajom, nije grije da odlože ogrtače svoje, ali ne pokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose, a bolje im je da budu kreposne. Allah sve čuje i zna. Nije grijeh slijepcu, niti je grije hromu, niti je grijeh bolesnu, a ni vama samima da jedete u kućama vašim, ili u kućama očeva vaših, ili u kućama matera vaših, ili u kućama braće vaše, ili u kućama sestara vaših, ili u kućama stričeva vaših, ili u kućama tetaka vaših po ocu, ili u kućama dajiđa vaših, ili u kućama tetaka vaših po materi, ili u oni čiji su ključevi u vas, ili u prijatelja vašeg, nije vam grijeh da jedete zajednički ili pojedinačno. A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise da biste se opametili. Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i njegova poslanika vjeruju, a koji se, kad su s njim na kakvom odgovornom sastanku, ne udaljuju dok od njega dopuštenje ne dobiju. Oni koji od tebe traže dopuštenje u Allaha i poslanika njegova doista vjeruju. I kad oni zatraže dopuštenje od tebe zbog kakva posla svoga, dopusti kome hoćeš od njih i zamoli Allaha da im oprosti, jer Allah prašta i on je milostiv. Ne smatrajte poslanikov poziv upućen vama kao poziv koji vi jedni drugima upućujete, Allah sigurno zna one među vama koji se kradom izvlače. Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju njegovu, da ih iskušenje kako ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe. Allah ovo je sve što je na nebesima i na zemlji. On sigurno zna kakvi ste vi i On će ih obavijestiti o svemu što su radili na dan kad se budu u njemu vratili, a Allah sve dobro zna. Furkan U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Neka je uzvišen onaj koji robu svome objavljuje Kur'an, da bi svjetovima bio opomena. Onaj kome pripada vlast na nebesima i na zemlji, koji nema djeteta, koji u vlasti nema ortaka i koji je sve stvorio, i kako treba uredio. Neki pored njega božanstva prihvataju koja ništa ne stvaraju, a koja su sama stvorena, koja nisu u stanju da od sebe neku štetu otklone, ni da sebi kakvu korist pribave, i koja nemaju moći da život oduzmu, da život daju i da ožive. Oni koji ne vjeruju govore, ovo nije ništa drugo da velika laž koju on izmišlja a u tome mu i drugi ljudi pomažu i čine nepravdu i potvoru i govore to su izmišljotine naroda drevnih. On traži da mu se prepisuju i ujutro i naveče da mu ih čitaju. Reci, objavljuje ih onaj kome su poznate tajne nebesa i zemlje. On mnogo prašta i samilostan je. I oni govore, šta je ovom poslaniku? on hranu uzima i po trgovima hoda. Trebalo je da mu se jedan melek pošalje da zajedno s njim opominje, ili da mu se spusti kakvo blago, ili da ima vrt iz kojeg bi se hranio. I nevjernici još govore, vi samo začarana čovjeka slijedite, vidi šta o tebi oni govore, pa onda lutaju i pravi put ne mogu da nađu. Neka je uzvišen onaj koji ti ako hoće, može dati bolje od toga. Vrtove kroz koje rijeke teku i dvorove. Oni čak i čas oživljenja poriču, a mi smo za one koji čas oživljenja poriču pripremili vatru razbuktalu. Kad od njih bude udaljena toliko da je mognu vidjeti, čuće kako gnjevna ključa i odbije sa huči, a kad budu ubačeni u nju, u tjesnac vezanih ruku, propast će tamo prizivati ne prizivajte danas jednu propast, nego prizivajte mnoge propasti. Reci, da li je bolje to ili vječni džennet koji je obećan onima koji se Allaha budu bojali? On će im nagrada i prebivalište biti. U njemu će dovijeka sve što zaželi imati, to je obećanje gospodara tvoga. Oni će imati pravo da to ištu od njega. A na dan, kada ih on sakupi, a i one kojima su se pored Allaha klanjali te upita jeste li vi ove robove moje u zabludu zaveli ili su oni sami s pravog puta zalutali, oni će reći valja nek si ti. Nezamislivo je da smo mi pored tebe ikakve zaštitnike uzimali, nego ti si ovima i predsima njihovim dao da uživaju, pa su zaboravili da te se sjećaju, oni su propa zaslužili. Oni će poreći to što vi govorite, a vi nećete biti u mogućnosti da mučenje otklonite, niti da pomoć nađete. A onome od vas koji je njemu druge smatrao ravnim, da ćemo da patnju veliku iskusi. Mi prije tebe nismo poslali ni jednog poslanika koji nije jeo i po trgovima hodao. Mi činimo da jedni druge u iskušenje dovodite, pa izdržite, a gospodar tvoj vidi sve. Istinu je rekao uzvišeni Allah.